markus suura jeegom aya go'o yahde jeegom no himɓe nazaratu calori jaɓande isa isa dilli nokku gon hooti nder wurogo mawnuno nder mum gon a hiiɓe muɗum tokki ɗum de nyalaande fowteteende yottino den o fuɗɗi waajaade nder suudu waajorduɗun nanuɓe waaju makko ɓen ɗum hayɗini ɗum en sanne keddi no bi'a toy o heɓi ɗum noy o heɓiri andal gal da noy neɗɗo waawiri waɗirde kayɗe ɗe hana kanko woni ceɓowo leɗɗe ɓi mariyama na hana kanko woni mawnu yakuba yusufu yahuda e simon na hana enen e miniraaɓe makko rewɓe gondi na ɗum saabi ko ɓe caliimo wakkati on isa wi'i ɓe annabiijo no teddine nokku fuu se hana nder wuro muɗum hakkunde jeydaɓe mum e nder ɓaade mum'en isa heɓay waɗude ɗon haynde baaworre se hana ko o deki jungo makko dow nyawɓe seɗɗa o yamɗintini ɗum'en rafi gonɗinol maɓɓe hayɗini isa sanne markus suura jeegom aya jeɗɗi yahde sappo e tati no isa liliri aahiiɓe mum sappo e ɗiɗo ɓen gaɗa majjum isa yehi gure piliɗe ɗonɗen no waajo o noddi aahiɓe sappo e ɗiɗo ɓen o liliri ɗum en ɗiɗɗiɗo o hokkiɓe bawɗe riwude ginnaaji o wi'iɓe deniyiɓe jeha to ɓe jaaru baa huunde sehana cabbi to ɓe jaaru nyaamdu naa basu naa ceede nder jiibaaji maɓɓe o yamiriɓe ɓe ɓorno paɗe amma to ɓe jaaru toggooje ɗiɗi o wi'i ɓe kaden ɓaade de jippiɗon nder mum fuu jooɗoɗon ɗon faade dilloton nokkugon de on ngari nder nokkuure de ni himɓe jaɓɓaaki on naa kettinanaaki on dillon ton piɗɗon sollaare koyɗe mon faa ɗum laatanooɓe seede dow bononda maɓɓe ɓe jehi ɓe baaji himɓe ɓen tuuba ɓe diiwi ginnaaji ɗuɗɗi ɓe buji nebbam dow ko'e nyawɓe ɗuɓɓe ɓe jamɗintini ɗum en markus suura jeegom aya sappo e nayi yahde laso e jeenayi no yahaaya maayiri hirudus laamiiɗo on nani habaru iisaa no haale ngam innde iisaa walaa fuu to yottaake woɓɓe no bi'a yahaaya gaɗoowo baptisima on ummitii e maayde ɗum waɗi ko omo jogi bawɗe waɗude kayɗe woɓɓe no bi'a o annabi eliya non woɓɓe du no bi'a o annabijo ni non hano annabiɓe arandeɓe ɓen de hirudus nanuno ɗum nden wi'i yahaya mo taƴunomi hoore mum on kam ummiti nanoy tawi hirudus tilsinino yahaya nange haɓɓe udde nder kasu ngam hirodiya jom suudu mawni ko bi'eteeɗo filippa mo o ɓaŋuno on o waɗi ɗum ngam yahaya no wi'annoomo daga naaki ma teta jom suudu mawna hirudiya no jogitani yahaya sanne faa no yiɗi o ware amma heɓay laawol ngam hirudus no hulanno yahaya no annduno o gorko dartiiɗo ceniiɗo ɗum waɗi ko omo hakkilii ɗum de o hettinake haala mum hakkillo makko no jiɓondira amma fuu ni haɗata omo yiɗi hettinanaade ɗum amma herodiya heɓi laawol warudemo nyande julɗe miccitinol dimeki herodus herodus waɗani hawjiiɓe laamu mum hooreeɓe soogeeji ɗin e dawranooɓe leydi galili ɓen fuu hiraande lobbere ɓii herodiya debbo naati no woma ɗum weli herodus e jooɗidiiɓe e muuɗum fuu o wi'i suka debbo on haalanam ko jiɗɗa faa mi waɗani o hunani ɗum o wi'i o hokkan ɗum huunde fuu ko eelimo baase tawi feccere laamu makko non suka debbo on wurti wi'i innum ɗume kandumi eeludemo inni ko on jaabiimo wi'i eelaamo hoore yahaya gaɗowo baatisima on suka debbo on hari soƴƴii to laamiiɗo on eelimo wi'i ko jiɗɗumi woni gaddanaakam joonin joonin hoore yahaaya gaɗoowo batisima on nder le'al ɓernde hirudus metti sanne amma saabe hunayeere de o waɗi e saabe noddaaɓe ɓen o yiɗaa salanaade mo wakkati mum da o lili gooto nder soogeeji doomuɓe mo ɓen o yamiri ɗum waddowa hoore yahaaya soogeeru ɗum yehi naati nder kasu ton taƴi hoore yahaaya tumbide nder le'al waddi hokki suka debbo on suka debbo on du hokki innum de aayiiɓe yahaaya ɓen nanunoɗum nden gari kooƴi ɓandu makko dun gatto windu nder anyeere markus suura jeegom aya woronja yaar lasooji ɗiɗi e nayi no isa nyamniri worɓe ujunaji joyo rewɓe e sukaɓe lilaɓe ɓen garti to isa kalani ɗum ko gaɗi ɗum e ko baaji ɗum fuu o wi'i ɓe en njeha nokkure yewnde gom faa keɓon powton ngam yeha warta himɓe no ɗuuɗi ɗon faa kanko e aahiiɓe makko ɓen ɓe keppi baa no ɓe nyaamira ɓe njehi ɓe naatowi laana ɓe towti kamɓe tan e nokku perwuɗo tawi ɗuɓɓe ji'i iɓe jeha anditi to ɓe pondi himɓe ɗuɓɓe ƴiwi e gure ɗen fuu doggi artiɓe yottaade to ɓe pondi ton de o wurtino nder laana kan nden o yi'i jama'aare mawnde o yurmiiɓe sanne ngam iɓe nandi hanono baali ɗi ngalaa duroowo ni o tinni omo waajooɓe dow kujje ɗuɗɗe de futuro waɗuno nden ahiɓe ɓen ɓadimo bi'i jonin nange saami kaden du nokkure de ladde ɓolde non bi'ajama aare den jeha nder gure e nokkuje ɓadiɗe ɗo faa codowa ko nyaame o jaabiɓe o wi'i onon e ko'e moɗon kokkeɓe ko ɓe nyaamata nden ɓe ƴamimo ɓe bi'i denne aɗa yiɗi min koƴa buuɗi carɗi keme ɗiɗi min codanowaɓe buuru ko ɓe nyaamata sey o wi'i ɓe buuruuje foti woni ko jogiɗon jehe daarowe de ɓe jehunoɓe kumpitowi den ɓe bi'imo buuruuje joyi e liƴƴi ɗiɗi min jogi o yamiri aahiiɓe ɓen joƴƴinira jama'aare nden cefe cefe dow huɗo hecco ɓe jooɗori cefe hemre hemre e cefe woygu woygu o hooƴi buruuje joyi ɗin e liƴƴi ɗiɗi ɗin o tiggiti kammu o yetti allah o helti buruuji ɗin o hokki aahiiɓe makko jeddana himɓe ɓen hano non o waɗiri liƴƴi ɗiɗi ɗin du ɓe fuu ɓe nyaami faa ɓe kaari aahiiɓe ɓen kawrondiri kedde buuru e liƴƴi ɗin ɗe kebbini kandeeje sappo e ɗiɗi worɓe nyaamuɓe buuru on ɓen gaɗi hano ujunaji joyo markus sura jeegom ayla soɗɗiɗi e joyi yahde woygu e jeegom no isa yehiri dow diyam gaɗa majjum isa yamiri aahiɓe mum naata nder laana kan ardo ɗum peƴƴita jeha beytisayda gere oto maayo gon kanko du o wayno jama'aare den de o seeduno e jama'aare den o ƴencoyi dow wamde faa o du'o de jemma waruno den tawi laana kan no woni hakkunde maayo ton kanko tan heddi e leydi o holliri aahiiɓe ɓen no awƴira e sembe mum'en fuu ngam henndu no jaɓɓiti ɗum en de ɓadino weetude den o wari to maɓɓe omo yaha e koyɗe dow diyam ɗam faa o hosi wittaade ɓe amma de ɓe ji'unoomo omo yeha dow diyam ɗan nden ɓe mili ko ɗum beelu non ɓe keddi i ɓe kuuɓa ngam ɓe fuu de ɓe ji'unomo nden ɓerɗe maɓɓe taƴi ɓe kuli sanne wakkati mum da isa wi'i ɓe cembinɗine ɓerɗe mon min non to kule o naati nder laana kan o tawti ɓe hendu dun dari ɗum hayɗiniɓe sanne ɓe paamayno haynde de isa waɗiri buuru on nden ngam ɓerɗe maɓɓe no bumi ɓe peƴƴiti maayogon ɓe jotti leydi genezaret ɓe darii ɗon wakkati ɓe burtino nder laana kan nden himɓe ɓen annditiimo cankiti e seraaji ɗin fuu no deka nyawɓe mum'en dow daage no gadda nokku fuu to nani iisaa woni kaden du to iisaa tawa fuu illa ley gure faa e ci'e faa e ladde himɓe ɓen no gadda nyawɓe mum'en nder batamaaje no eelamu o acca ɓe meema baa hunnduko jabbaare makko meemuɗomo duu fuu yamɗiti